kuva mu mwaka w'ibihumbi na cumi na gatandatu rero Burundi bwashinze uwo munsi ikiboneka kenshi mu guhimbaza uwo munsi akaba ari uko leta ibicishije ku kigo kijejwe gutororokanya amakori n'amatagisi Ober iheza higashimira abatanga kori bigenje neza mu gusumba abandi eka kandi higahimiriza abataratahura neza ico gikorwa cyo guteza imbere igihugu none abarundi bageje bagejeje he mu gutahura ko bategerezwa gutanga ikori ni igiki kimaze gukogwa na leta na cyane cyane ikigobe be kijejwe gutororokanya amakori n'amatagizi kugira ngo abarundi batanga amakori bagonokewe hoba hari intamba myizi gihanze icyo gisata cy'amakori mu burundi hakwiye iki kugira ngo ayo makori hatangwe neza muri iyo ntumbero yo guteza imbere igihugu hari kandi 61 ubusa 183 amajana 933 zose zifise WhatsApp Elia Kadogo ari mu buhinga bw'ivyuma kuri mikro muri komenanje Alain Desire Bukeneza sangwa ikaze Peace. turi kumwe n'umukuru w'ikigo kijejwe kwegeranya no gutoza amakori mu uh, burundi ikigo oberi ni honorable odase niyo nzima amahoro neza amahoro kaze muri karadiridimba murakoze Eh, tubashimire kumbure nuko mwitabye kino kiganiro imbere yuko tubandanya ni ndabashimira ego uno munsi tubandanije na kino kiganiro twavuze ko tuza gufatirana cyane cyane ku munsi eh, w'igihugu wahariwe umutangakori eh, kugira tuze kuvuga neza uwo munsi wahariwe umutangakori uno munsi ikigobe twavuga ko kigejejehe gutororokanya amakori n'amatagisi mufatiye ku biharuro biba bitegekanijwe dufashe kujya ku mwaka w'amafaranga leta ikoresha ku mwaka Eh, murakoze mm-hmm. eh, ndakengurutse kandi ko mwadutumiye ngo twongere tuganire kuri iki kibazo kijyanye n'amakori mm-hmm. kuko biradufasha ariko twatorokanije igihumbi na mirongo ibiri na zine murenza ibyo mwari mutegekanije yego eh. twararengeje byari eh, bitegekanijwe tukarenza kandi ku twe twatoje umwaka uheruka numva ko hariho ukwiyongera eh. aha haba habaye iki honorable kugira ngo murenze urugira mwari mutegekanije ikiba cyabaye ni uko urumva rero eh, iyo turi turabegeranya mm. eh, tubarondera tubigisha nyine batanga amakori mm. niho havamo aya makori rero yiyongera kuko ikindi ni ukubwira nuko nk'umwaka uheze nyine twashoboye kwandika abantu bashika ibihumbi cumi na bitandatu bashasha batanga amakori mm. Eh, twita shifu d'affaires uvuga umwimbu w'ibidandazwa byabo mhm. urenze miliyoni ijana ku mwaka mhm. eh, abo rero bariho batari bake barenga nk'amajana nk'ane Eh, abandi rero bari munsi rero eh, ni benshi cyane mm-hmm. bato bato nabo hagati na hagati ni igiti gikinini cyane ibihumbi mm-hmm. ibihumbi n'ibihumbi eh, mm. eh, nuvuga ko igice nk'ubu tuvuga ko twatoje miliyoni igihumbi na mirongo ibiri na zine miliyari igihumbi na mirongo ibiri na zine mm. ni ukuvuga bo bonyine usanga uteranije amakori n'amatagisi dushyize ko n'amadividande ko harimo eh, amashyirahamwe usanga amwe aya leta mm. usanga arenga wahariwe umutangakorere twibutsa uwo munsi mbega watanguye kubera mu burundi eh, uyu munsi wari umutangakori eh, si n'umunsi mpuzamakungu ni uw'igihugu ni umunsi w'igihugu mhm. mugabo twawushizeho dukurikije eh, imico y'ibigo bitoza amakori byo mu karere duherereyemo ka afurika y'ubuseruko mhm. murazi ko obere yinjiye Eh, bijyanye no gutanga amakori abari mu makungu tubibutse kumbure barashobora gutangura kutwakura tubibutse za nimero mutanguza akamenyetso ko guteranya hanyuma amajana na mirongo itanu n'indwi irindwi na zitandatu ubusa mirongo umunani na zitatu amajana icyenda na mirongo itatu na zitatu cyangwa itandatu n'imwe ubusa mirongo umunani na zitatu amajana icyenda na mirongo itatu na zitatu zose zifise WhatsApp muheze eh, mutange icyumviro cyanyu mwongere mugire ikibazo mubajije eh, umuyobo mukuru w'ikigo obera ikigo kijejwe kwegeranya no gutoza amakori n'amatagisi mu burundi honorable odase Niyonzima nzima eh, muvuze rero umunsi mpuzamakungu umuti eh, warohe muri iyo ntumbero yukuja ku rundi rugero rw'ibihugu turi kumwe eh, byo mu karere ka afurika y'ubuseruko mbega aho bajya muha udushimwe umuti bigenjeje neza gusumba abandi baba batowe gute mufatiye kuki Eh, mhm. abo duhe kurya munsi mhm. nabwiye ko ari umunsi ufite intumbero yo kwigisha mhm. eh, gukunda igihugu mu bijyanye no gutanga amakori n'amatagisi eh, abambere duha agashimwe n'abatanze amakori menshi kurusha abandi kandi rero gutanga amakori menshi ntibikwiye akarusho ah, eh, kariho karusho kaboneka ni nyemeje kubabwira mhm. eh, murabona ko abatanga kode bagenda bariyongera ku mwaka hanyuma kandi n'amakode dutoza akiyongera Eh, ukwiyongera kw'amakori rero nipfuza ko nongera nkabishimika ko cyane mhm. hari abantu baca biyumvira ngo urumva ngo leta ngo usanga aho bene igihugu batoza amakori menshi si byo mhm. ayo yose ntahinduka eh, rero ntawe guhava yitwa avuga ngo leta ngo irahotora abantu eh, haba namba akarusho rero nako tukabonera muri ibyo biharuro no mu mu nyifato ko abantu bahinduye inyifato mu gutahura obere no gutahura igikorwa cyo gutanga amakuru abantu batahura rero bariyongera haba mu ntwaro haba mu umutekano eh, ku ngero zose biraboneka yuko abantu bagenda batahura kurusha mm. honorable muvuze ko ah, hari abagira amakenga yuko muba mwatoje kumbure ku rugero rurengeje ah, abategereza gutanga amakori eh, dufatiye nko kuri teveya hari aba ah, abadandaza bamwe bamwe bahora bidogera TVA bakagira bati baratozwa TVA ariko ntibaheza ngo basubire kubona aho bakura ayo mafaranga baba batanze eh, abo bubu ikibazo kiri hehe iyo myitogo mwumva ifatiye kuki ababidogangira abo batabitahura neza hmm. eh, kuko TVA ni tagisi tozwa eh, irihwa n'uguze hmm. rero iyo umuntu yayitanze Eh, akenshi kugira ngo twese leta ishobore kudutunganiriza yego wayidoga rero nuvuga ko yari nk'umuntu ataratahura neza yego yego yego ariko kandi ubwo rugero mugira muti ruramaze eh, turamaze kurushika ko igihugu kiramaze kushika ku rugero rwiza mm. eh, eh, mu bijanye naho n'abaca mu binywabi hari ibihe byinshi mukunda kwerekana ababa baciye mu binywabi muvyerekana n'ibihano bagiye guhabwa mbega ibi byo mubona kubera iki bikibandanye byibonekeza mu gihugu ego honorable mu mwishure akiri ku murongo mm. no vuga ko biyongereye mhm. eh, bariyongereye kuko navuze ko eh, muri umwaka uheze twashoboye kwandika abatozwa kori cyangwa abatanga kori eh, bashika 2016 bashasha mhm. muri abashasha rero twibaza ko harimo n'ababatanguye urudanza rushasha mhm. batari bwatangiye kori na rimwe none bahunze iki ya ariko uvuga ego kugira kwishure Placide kugira ku ishure Placide eh. Eh, ugira uti none ko abadandaza abo baba baragiye kumbure ntaranagira ico bivuze ko mm. tuvuge ko baba baragiye ugira ko bagiye kuki kubera obe mhm. reka kumbure acaguha umuco kuko hariho mm. urugero kumbure twagira tutiyobeye imaze gushika ko yarateye imbere reka kumbure turafise ubukijejwe hano tugushimire cyane Placide muri Holland ugira ibihe byiza honorable eh, ugume hafi aca kwishura tugushimire cyane eh, urakoze urakoze ego honorable mm-hmm. odasi niyo nzima murumvise atwumviriza ari muri Hollande ibibazo abajije bishika kuri bibiri canke bitatu ubwa mbere e, yashizemo ikijanye e, yabajije abadandaza biyongeye mwakimwishuye ariko yagize ati hariho n'abandi badandaza boba bagenda mu bindi bihugu kubera yuko hari abamenyereye kwinjiza ibintu bitarisha amakori aba rero babwiye ngo barihe abenshi byarabaguye. hanyuma rero ku bijyanye rero sinovuga ngo hari abahunze ntabwo nzi ntabwo ndumva nibaza ko aheruka byo mu bihumbi bibiri n'icyenda na cumi na rimwe mhm. obera igitangura mhm. ariko muri iyi myaka tugezemo ego nagoma mbere ku ciyumviro jewe mhm. ndashima iyo ntumbero obere yafashe yo ku um, yo kubicisha mu nyigisho mhm. kubera abarundi ntitwamara gutahura yuko igihugu cubakwa n'amataxi atuvuyemwo mm. niho tuzotera imbere mm. ngatangazwa rero n'abantu bamwe bamwe nk'uwo duhejeje kumva sinabinane kumugaruka kumugareka ndamugaruke ko uvuga mm. puraside tuba hanze uh-huh. amatagisi dutanga mu bihugu tubamwo uh-huh. reka ndabivugire hejuru y'uko arateye ubwoba ari ku rugero runini ariko ari ku rugero runini cyane mm. ni ukuvuga n'ibyo bihugu tubona ngo ni bya rutura ngo biza iwacu gufasha mu migambi mwine ya leta canke mu migambi igezweho iterambere gihugu mhm. ayo mahera yose azwana ngaho abayavuye mu mifuko ya twebwe abanyagihugu mm, mhm. ku mishahara yacu ku byo dukora kandi birateye ubwoba rwose mm. mugabo nta widoga yego icyo rero nkajya ndabishima ko ah, obere yagicishije mu nyigisho kugira ngo twese murakoze urakoze ko turi mu kiganiro karadiridimba kuri Radio y'isanganiro uno munsi turi ko turaba abarundi bagejeje gutahura gutanga ikori nk'uburyo bwiza bwo guteza imbere igihugu adufatira ah, ku munsi mutanga kori wahimbajwe ku nshuro igira gatanu ku munsi wa kane w'igenekerezo rya gatatu ku kwezi kwa kigarama eh, mutanguza akamenyetso ko guteranya hanyuma amajana abiri na mirongo itanu n'indwi irindwi na zitandatu ubusa mirongo umunani na zitatu amajana icenda na mirongo itatu na zitatu hari kandi itandatu n'imwe ubusa mirongo umunani na zitatu amajana icenda na mirongo itatu na zitatu zose zifise whatsapp tubandanije rero eh, n'umutumire honorable Odanse Niyonzima mumvise aba bamaze kutwakura eh, tugaruke kuri Placide mm. hari ibyo yabajije eh, mwamaze kumwishura kuri kimwe kijanye n'abo babaje hanze ariko yagize kandi ati eh, mu korohereza abadandaza cyane cyane bava hanze yagiye aravuga muri Tanzania canka abahandi ngo ngene mubakira mu kuborohereza barari haba n'impapuro ibyo navyo bimeze gute kubijanye n'umwanya bamara imbere y'abakozi ba OBR ni ukuvuga n'ubutunzi bw'igihugu buraheza bugatsitara bukagwa hasi n'ikigega mhm. ni kimwe mu bintu bigize umutima w'igihugu mhm. turamushimiye mhm. hanyuma eh, nk'uko abandi babivuze burya eh, ariko avuga ingene atoza amatagisi ingene bigenda bitanye nyurujwe cyane ngo binyerezwe mhm. ibyo turazi ko biriho neza kandi ni mu bihugu byose nta bigenda kuko eh, izo iyo uko babikora mu burundi ariko n'ibindi bihugu bibikora mhm. mugabo rero ni ingene ayo matagisi iyo yamaze kwegeranywa mhm. aheza agakora Eh, bya bindi abanyagihugu eh, bifunza kugerako mhm. ntaje mu mifuko y'ibihangange bimwe bimwe nk'uko tugize iminsi tubyumva ah, uri kuvuga iby'igiturire n'ingana amafaranga akoreshwa eh, ni nk'uko ubona bajyana urw'akarorero turabye nka kujya kw'abapasitori mu mashengero atandukanye mm. baratanga imperezwa mm. by'ikigira cumi n'ibindi mugabo uwo mukirisitu ari muri iryo shengero ngira ngo ntibaheza ngo bamubwire ibyo azo eh, ingene yakoze mugabo arabona ko pasitori yubatse inzu eh, y'akaruruhore akabona yuko agendera mu modoka akabona ibyo akora ko birenze mm. ibyo yoba igishengero uri mugenera ariko ariko Canesius tibaza ko n'igihugu Canesius Canesius ariko none eh, cyane cyane ko OBR kirato ni ikigo gitoza amakori eh, gikurikije amategeko kumbure mugiye murazana ingena amafaranga akoreshwa naho ngira eh, si bya OBR hmm. eh, kuko urabye muri Transparency International nko kuraba mu bigo bikora ubushakashatsi igihugu cy'u Burundi kiri mu bya nyuma gikwega mm. umurizo mu kurya ibiturire ntituje kubica hirya no hino kunyereza umutungo wa leta ariko si mu byo gutoza amakori rero nk'abantu n'amakori ego kanezius kanezius rero tugume kuco turiko ingene ikigo OBH mu Burundi aho kigeze na cyane cyane mu gutoza amakori eh, dufatiye na cyane cyane n'urugero abarundi bageze ko gutanga ayo makori bagononokewe yawe hari rero ubaza honorable Odanse niyo yego ndamubaza kuko eh, numbaza nawe ibyo arabizi ni kibazo eh, arabizi none arabona yuko ubu abantu babyijukiye ku rugero rungana gute hamwe abantu batacinubira gutanga amafaranga bati twege naho tuyatanga ntaca tumarira mhm. eh, turayatanga tukayatangira bariya ugasanga kuko bara ibyo mu byo mbere bategereza kubigira kwicigwa icigwa mhm. bakaraba yuko abantu bijukiye neza ahubwo niba tubarira ahubwo nicyo cyamusabye yuko yotubarira mhm. ingene wewe ariko arakora uwo murimo mhm. abona abafatanyabikorwa ari bo batanga amakori ingene bavyitabira akabitubwire neza bavyitabira ku rugero rungana gute imbogamizi zirimwo nizi ivyo abantu bavuga n'ibiye bavuga bati twe ntituyatanga kubera ibi n'ibi n'ibi rangiza kanezi yose kanezi yose rangiza akabazo no, no, no kubaza nk'uko n'abandi bagiye baravuga bafatiye n'aho bari kuko uh, mm. mwotubwira aho mutumbereye namwe kugira ngo twumve ko igihugu muri mwo twashobora kugira icyo tukirabira ko aha david yavuze ati mu burundi ntitwokwidoga uh, turi ku rugero rwiza eh, oya hose ibyo bibazo hose ibyo bibazo biriho eh. mugabo ugiye kuraba nk'ahandi ngira ni ibintu bisanzwe iyo uguze ikintu eh. ukigurana ko teveya eh. hanyuma eh, ni kuvuga ugaheza rero nawe ukigurishije iyo mwemenga bacita nifu ngaho mm. eh, nimero yerekana ingene utanga amakuru uh-huh. eh, hanyuma ukaba wanditswe mm-hmm. icyo usorerako nicyo wanzikirako nicyo uherako mm-hmm. hanyuma rero nabo ba obere nabo bakaja bararaba mm-hmm. abo bacuruza ibyo bacuruze bakaraba bakabagirira kontorore hanyuma bakaraba ko batacuruje bacishije mu kinyegero kuko ibintu byose ibi kumbure kanezi yose umurongo waciye ariko dushime cyane icimbiro ciwe cari cakwiye eh, tugaruke kubabajije ibibazo na cyane cyane hari eh, David muri Canada yavuze ati mbega ni hari ingingo zafashwe kugira ngo eh, mu bakozi b'ikigo Ober ntiyavuguye uruswa canke igiturire murakoze mhm. ngira muri buka kera hakiri duwane ya kera gitwaga mu bushiranganje bw'ubutunzi bw'igiga cya leta mhm. hariho n'ubuyobozi bwatoza amakori bita direction générale des mhm. muri buka nyine byakogwa kera eh, amafaranga yinjira mu kigega yari ntica ntikize eh, abantu batoza amakori haba muri duwane eh, canke mu makori hagati mu gihugu eh, byo gutoza batoza bashyira mu ifuko yabo kuko urabona ko eh, Eh, umuyobozi umukuru w'ikigo Robert niwe aca kontorora utwara duwane n'utwara amakuru yo hagati mu gihugu agaheza rero bagashashaba ingingo rero uruhasha zihana abakozi eh, bagirijwe amakosa ajyanye no kunyuruza umutungo w'igihugu mm-hmm. eh, kuri duwane rero nuvuga yuko ntibyaheze burundu ko nta gahonzi mm-hmm. ariko nka mirongo icyenda n'icyenda n'icyenda ku ijana mm-hmm. novuga ko ibijyanye no kunyuza amakori kuri duwane eh, aturutse ku bakozi batoza amakori novuga ko byaheze ako kagisigaye koko aba bagisigaye nyine za mm. abakozi bariho nabo mm. buri mwaka turabirukana mm-hmm. eh, nk'umwaka uheze twarukanye abakozi barenga mirongo ibiri abandi barafunzwe ano mafaranga bagirije bakayasubiza mm-hmm. eh, hariho ingingo ruhasha zihana abakozi yafashwe ari mu makosa nk'ayo eh, mbega tukiri kuri icyo nyine cy'abakozi ikigo obe twavuga ko uno munsi gifise ibikoresho bikwiye n'abakozi bakwiye Eh, kiri muri za ntambamyira karavuga mm. zituma kumbure tutabikora nk'uko twabyifuza mm. eh, nareko bapfa ndabishika ko mm-hmm. ni uburyo dukoresha eh, leta irakoresha ingufu zose ishoboka kugira ngo tuburonke ariko hari byinshi bikibura mm-hmm. nko muri duwani turamaze kugira intambwe nini cyane mm. kuko kubona umuntu agejeje ibidanoza muri Dar es Salaam tubashe tubibona i Bujumbura impamvu ko ari ikomeye cyane ariko mu makuru hagati mu gihugu turashaka gukorera mu mpapuro mu mpapuro rero birorohereza nk'aba abantu bagomba kunyuruza kuyagabanya kuyacisha ku ruhande eh, biraheze rero bikagorana gukurikirana mm-hmm. niho hakiri ingorane mm-hmm. aho hantu rero nuvuga ko ubuhinga tutaraburonka bukwiye hakiri intambamyi mhm. yego eh, eh, hanyuma eh, ikica kanezi yose nawe yavuze ati murabye mwatanguye mutubwira abashasha ah, ah, muwatanga batanga kori bagenda biyongera wewe yagize ati ariko mubona abarundi bariko barijukira koko gutanga amakori hari byigwa muba murakora turakora ibyigwa bijyanye n'ingene babibona mhm. eh, ibyigwa batarabikora turaraba eh, ingene abantu biyumvamo obere mhm. iki ni turakora mhm. eh, ku myaka ibiri heze turaba hano turabise n'udusandugu udusandugu ku biro byose bya obere aho abantu baza batwandikira batubwira aho babona hari ibintu bitagenda neza ibyo byigwa mwakoze uno munsi icyo mwabonye n'igike hmm. oya ariko utomoye Placide mu misegonda mikeya kugira ngo duhe eh, umurongo abandi ikibazo kiri hehe eh, kuri abo badandaza bazanana muri eh, Tanzania honorable ntakora wenyine afise abakozi ba eh, batumbeye mu gihugu cyose mhm. yishuye ku kibazo kijyanye n'umwanya yishuye ku kibazo kijyanye n'ingene ibidandazwa bikiri hanze y'Igihugu muri obero basigaye babibona kandi ko umuntu atamara umunsi eh, ku mupaka w'Igihugu iyo ari arashikana ibidandazwa byiwe ibyo wabyumvise nawe umutumire atuza ku gutuma e reka ko arasubira agira icyo aca bivuze ko tugushimire cyane duha akanya abandi urakoze urakoze urakoze reka tugaruke hano muri studio eh, honorable Audace niyo nzima eh, eh, mwumvise muwamaze kwakura cyane cyane bashimikira ku ntambamyi hari ikindi kibazo kijanye kumbure n'abadandaza twofatira ko rimwe na rimwe hari abadandaza bahora bagira bati baratozwa twavuga ngo batozwa kabiri bakagira bati batojwe n'ikigobe ngo bashitse mu makomine bongera baratozwa ngo byabaye kabiri ibi bintu bihora biza kubera iki iki kibazo kiba gifatiye ku kuki cyane no kudatahura iki kibazo eh, kirakunda kuvugwa mhm. eh, bijyanye n'ingiramategeko itegeko bita imposture revenu ndi Canisius naruse ari cari cari cyanyuma cari cyanyuma ni kibazo yego hmm. aka telefone ko muri kaciye kagora aha eh kaciye kagora nurambabarira hanyuma nagonda mubaze hariho ibintu twumva bya exoneration abantu bahabwa uturusho mhm. n'ababegereye yinjiye hmm. mu rudandazwa kubera bafise exoneration abakuru no kuvuga barya twe tubona ko barya imitsi abandi kandi ari bo bafise n'amafaranga bari gutora ayo matagisi mugabo arabizi bya exoneration mm. akaba n'abandi bajya muri za api mm-hmm. hariya muri api kujya kurondera yuko ikigo coroheza abanyamitali iterambere mm-hmm. y'amafaranga menshi mm-hmm. bagasaba exoneration mugabo ntibabishitseko reka kwishura ivyo bivuga reka kwishyura akoze cyane reka kwishura eh. eh. yego akoze cyari ico Eh, aba bari mu ndongozi mvuga abashinga amateka abakinguza amateka abashikiranganji abanyacubahiro mhm. eh, barafise uturusho bahabwa eh, n'amabanga bafise mhm. natwo ntiturenze imodoka imwe mhm. na ordinateur gukoresha si ibyo kudandaza si ibyo kudandaza azanye imodoka igira kabiri bya bikoresho byo kuhingura abizane bizimbutse hamaze ari hikori amaze guhingura mm -hmm. e, nico nico apikora yego mhm. turiko tugenda turangiza kino kiganiro uh, mumvise kumure mwamaze kutubwira uko urugero rumwe rumwe tubona abarundi bageze ko abatanga kori mu burundi eh, ni igiki mubwira abatanga kori bo mu burundi turi ko tugenda turangiza tubo turakorana n'ubushiranganje kugenderanire yo hanze kugira ngo turabe ikintu urwandiko rwosohoka narabonye baduhaye urwandiko tuba babafashe kuruhinyanyura neza hmm. kugira ngo bandikire abantu bari hanze bose bamenyeshe urutonde rw'ibintu bivuye hanze nyine bitozwa makori mhm. hari ibyo bita ibintu by'umuntu bita efe personnel ari ruje aje kudandaza bakamwerekanya aza kuriha amakori mbega hoho aje guteza imbere igihugu Eh muvugana na Ernestito. Ernest ni muri Canada? Mm, ni muri canada mpera yambu umushinga ntahe odasi ego murakoze amahoro ufise imisegonda mike ariko ya Ernest Ernest eh nabyumvise ko nahamagaye nteba ego mm, icyo nagomba ibyo nabikoza byinshi benshi bayibajije yego mm, ikintu nagomba nsabe ni icyo yari ariko aravuga mhm. ku bantu bari hanze bagomba kuza barazana ibintu ino mhm. iyo iyo iwacu mu burundi mhm. ko twogiye turamenya nta na hakiri kare amahera uzotanga ushitse sitadire kugira udeduhane ibintu byawe uzotanga amahera hari ukuntu boza barabiha amambasade iyo turi cyane bagakora ikintu cya webusayiti mhm. webusisite webe mhm. kugira umuntu ari kuraba akonsirite arabe sadire abimenye davanse amahera azotanga agishika mhm. urakoze cyane reka kwishyure nicyo yari karavuga